Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, dele al pausa y deje de joder. De ponero no me digas que yo no avise nadita, porque si yo te decía que tú es en No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a tu club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a tu club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Hey, me están preguntando de cómo hacerlo, ni idea de cómo tengo Todas las en cara yo sí tengo Me piden recetas yo no le entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas, me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar Y esto que va, no es un fiscal No me pregunten nada más Solo porque tengo un par de seguidores No debes saber toda mi vida Pasa que si me ven en la serie Saben que salí de plaza y ahora el blanco sí de pe, pega, que, que, yo. No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo tono y diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a y diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena. Sé muy bien que no para que tengo mis sectores, pero usted también. Deje de joder, que ahora sí voy flex, lo sé, lo sé. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100. Ahora voy bien, ahora voy bien. Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100. Tengo un estilo caro, caro, ya lo sé, mi me gane mi ropa, me gane mi plata, me gane mi chica, me explota estoy guasa, me piden más temas, estoy en la casa, pegado en la cena, me achavo con grasa. No sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey. Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, denle al pausa y deje de joder. Después negro no me diga que yo no avise nadita, porque si yo te decía que tú es este, yo soy son, pero Diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena, nena. Eh, eh.